บุ๊กทู สิบสี่ Четиринаесет. 14. สี Бои. Бои. หิมะสีขาว Снегот е бел. พระอาทิตย์สีเหลือง Сонцето е жолто. Сонцето е жолто. ส้มสีส้ม Портокалот е портокалов. Портокалот е портокалов. เชอร์รี่สีแดง Црешата е црвена. Црешата е црвена. Тонг фа си фа. Небото е сино. Небото е сино. Я си кио. Тревата е зелена. Тревата е зелена. Дин си намтан. Земята е кафеава. Земјата е кафеава. เมฆสีเทา Облакот е сив. Облакот е сив. ยางรถสีด Автомобилските гуми се црни. Автомобилските гуми се црни. ำหิมะมีสีอะไร สีขาว Каква боја има снегот? Бела. Каква боја има снегот? Бела. พระอาทิตย์มีสีอะไร สีเหลือง Каква боја има сонцето? Жолта. Каква боја има сонцето? Жолта. ส้มมีสีอะไร สีส้ม Каква боја има портокалот? Портокалова. Каква боја има портокалот? Портокалова. เชอร์รี่มีสีอะไร สีแดง Каква боја има црешата? Црвена. Каква боја има црешата? Црвена. ท้องฟ้ามีสีอะไร สีฟ้า Каква боја има небото? Сина. Каква боја има небото? Сина. หญ้ามีสีอะไร สีเขียว Каква боја има тревата? Зелена. Каква боја има тревата? Зелена. ดินมีสีอะไร สีน้ำตาล Каква боја има земјата? Кафеава. Каква боја има земјата? Кафеава. เมฆมีสีอะไร สีเทา Каква боја има облакот? Сива. Каква боја има облакот? Сива. ยางรถมีสีอะไร สีด Каква боја имаат автомобилските гуми црна. Каква боја имаат автомобилските гуми? Црна.